Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Փայտարվեստը բոլոր ժամանակներում իր ուրույն տեղն է ունեցել հայկական կիրառական արվեստում։ Մարտիկ փայտից ստեղծում են արվեստի գործեր, որոնք միանգամայն տարբերվում են։ Նորեր Զաքարյանը մեկն է նրանցից, ով բնական փայտից պատրաստելով կրեատիվ գործեր միանգամից շուկայում իր տեղն զբաղեցրեց։ Գործար Արցախն այսօր պատմելու է Նորեր Զաքարյանի մասին։ Բարև ձեզ։ Նորայր այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն ենք։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունել մեր հաղորդման շրջանակում։ Այս օրերին դուք գտնվում եք քաղաք Երևանում, սակայն մեզ դա չի խանգարում խոսելու ձեր գործարար ծրագրից։ Դուք մասնագիտությամբ Ես քանդակագործ եմ, ուղղակի էսիկ փիրանսորել եմ, փորձել եմ սովորել եմ դուրս եկել թե դետ դե աշխատելը սիրել եմ հետ այդ աշխատելը, ու դեռ սկսել եմ։ Դուք ավարտել եք։ Չէ, ես ոչ մի բան չեմ ավարտել։ Ասենք ես վերաբերելուց հետո հիվանդանոց է աղի ժամանակ, բան բան չկար անելու։ Այո։ Խնդրեցի, ասի գործիկ տվեցիք, փորձեմ։ Ես փորձեցի մանրից։ Հետո բերեցին, գործիկները բերեցին, փորձեցի տեսա որ ստացվում է, ու մանրից սկսեցի սովորելը։ Երբ եք վիրավորվել Նորայր։ Ես վիրավորվել եմ 92 թվին։ Ասկերյանի Աղդամի արանքում էլ շրջանում Ասկերյանի ջան։ Պաստորեն վիրավորվելուց հետո սկսեցի կզբաղվել այդ գործով։ Հա, հա, մի քիչ որ մի քիչ արդեն լավացա, դե մի տարուց ավել հիվանդանոց էի պարկած, բան չկարանելու հա, սկսեցի փետ քանդակելը, փետը բերեցին, քանդակեցի, դες մանրից սովորեցի հետո դա դարավ ձեզ համար եկամտի աղբյուր։ Ահա, կարելի ասած, հա։ Եկամուտ տես չի բերում, ես շատ դարավ իմ համար զբաղմունք, որ այս առօրյաօրերս հասնի։ Հիմա ինչ եք պատրաստում նորայր։ Ունեք հատուկ արհեստանոց, որտեղ որ աշխատում եք։ Հա, ունեմ արհեստանոց, աշխատում եք։ Հիմա այս վերջերը բան եմ բացել, պատկերասրահ եմ բացել, որ մարդիկ կան, կան, տենան, ինչ գործեր անում, պետք է լինի պատվիրեն եթե դուրնա գալիս կարան առնեն։ Նորայր, ինչ գործեր են ավելի շատ մարդիկ պատվիրում։ Նո, հիմնականը նարդի, շախմատ, բայց այս վերջերքը արդեն հեղինակային պատիժամատուցներ եմ անում։ Ու ասեմ ընդհանրապես, հետի այդ ինչ վերաբերվում է, այսօրվա վրա անում եմ։ Այսինքն ձեռնափայտիկ լինի, ապսել լինի, ինչ փետից հնարավոր է անելը։ Սենց մի քիչ դիզայներսկի գործ է, էլի։ Խոսեցիք դիզայներական գործերից, կոնկրետ դիզայնը դուք եք մտածում, թե մարդիկ պատվիրում են այ կոնկրետ այս դիզայնով պատրաստեք։ Չէ, չէ, ես եմ մտածում, հիմնականը ես աշխատում եմ, որ թեկուզ մարդը ինձ պատվիրում է, ես առաջարկեմ իմ դիզայնը, ասում եմ, ես որպես ու արբեր թույլ տվեցիք ես իմ մտքերս կատարեմ։ Հիմնականը իմ մտքերս եմ անում։ Դու եթե մարդիկ ուզում են, ասեք թե իրաց ձևը, դիտել եմ անում։ Նոր այլ հումքը որտեղից եք ձերք բերում։ Փայտը բավականին դժվար է, չէ՞, գտնել հատկապես այս ժամանակահատ։ Ասեմ, օրիգանակը լավանում եթե մեմ Էրգյուղեից։ Ահա։ Այդ գետի մոտից բանես, ման եմ գալիս հետաքրքիր փեդ եմ գտնում, ասենք թե վեկալը վերեմ եմ մշակում եմ։ Եթե Չէ, չկա փեթ, առնում է։ Այո, իսկ մշակման ինչ փուլ է անցնում, մի քիչ մանրամասը ներկայացրեք, ինչպես եք մշակում։ Պատկերացեք, sense կոլոր ծառնա։ Այո։ Ծառը կոլոր, ոնց որ կտրեն, ոնց որ վառելա փեթ կտրեն, վերում եմ, սարքում եմ տախտակ, ես մեր լեզով ասեմ, էլի։ Տախտակ եմ սարքում 5 սանտիմետր, 6 սանտիմետր։ Սարքում sense մի հատ քառակուսի շիթ, ու ես սկսում աշխատել, էլի։ Իսկ կոնկրետ որ ծառի։ Կտրում, կտրում, ռեսմուսանում, սա գործողություն։ Ունեք բոլոր համապատասխան գործիքները։ Չէ, բոլորը չունեմ։ Հիմա ինչ գործախում եմ, ասենք թե վաճառում են կամ պատվիրում են, ես հիմնական հիմա գործիք եմ առնում, որ մյուս անգամ արդեն իդի հեշտ լինի մշակելը։ Նորայր, իսկ կոնկրետ որ ծառի Python-ը ավելի լավ, թե տարբերություն չկա։ Չէ, կա։ Հիմա աշխատում եմ բանով, հաճարենիով հիմնականը Բայց Հայաստանում դե գտնվում է փոփոխ հաճարենի մեկ էլ դուբ կաղեն։ Հիմա երբ Արցախի 75%-ը չկա եւ այսպես ասենք անտառներից դժվար է օգտվելը։ Էդի ահագին մեծ խնդիր է դարել, որովհետեւ արդեն 2 տարի է ես չեմ կարող բան մշակելու պետք դեմ։ Ասիկ այդ մեկ այն ժամանակ Քալբաջարից, բանից, հանտարից բերում էի կամ գյուղից։ Հիմա չկա տարիա մեր գործերը այդ պատճառով եղել է։ Հիմա արդեն Վոնուժենի առնում եք սղով մշակում է, իրանից առնում եք փեդը։ Նորեր դա ազդում է որակի վրա։ Որակի վրա չի ազդում, գնի վրա է ազդում։ Այսինքն թե եթե արդեն որ ես մատերիալը առնում եմ, այդ գինը պետք է հանեմ ինքը դառնում է գնում աճում է էլի սորվա վրա շատ թանկ է էժան չի դենս գինը աճում է Փայտը էժան չի, եթե դրան էլ գումարենք ձերքի աշխատանքը, ապա բավականին թանկանում է։ Իսկ սպառողները դրանից չեն պակասում, նորայր։ Պակասել են, ահագե պակասել են։ Երկու տարի առաջ ասինք թե արավեժան է եղել, հարմարկաներով մշտական անում եք, հիմա արդեն հանգացել է ահագին կարամ ասեմ 70%-ով գործերը նվազել է։ Նոր այսպես սպառողը միայն Արցախից եւ Հայաստանից են, թե նաեւ աշխատում եք Սփյուռքում մեր հայրենակիցների հետ։ Ես աշխատում եմ Սփյուռքում, հիմնական իմ գործերը Էթմա, բան Ամերիկա։ Եվրոպայել մի քանի անգամ տենց զագազ եկել է։ Ամերիկայում ապրող մեր հայրենակիցները իսկ ավելի շատ ինչ են պատվիրում։ Պատվիրում են, ասենք թե նարդի, ժամաց Եկել շատ։ Նորեր, пастоրեն քանի տարի է ինչ զբաղվում եք այս գործով։ Որ ասեմ թե հիմնական որ արդեն մշտական զբաղվում եմ, երևի մի 12 տարի կլինի։ 12 տարի զբաղվում եք այս գործով։ Ես արդեն մշտական եմ կտրել եմ, զբաղվել եմ, կտրցել եմ, զբաղվել եմ, բայց 10 տարի, 12 տարի մի անում եմ դրսից։ Իսկ առաջիկայում ինչ ծրագրեր ունեք գործարար ոլորտում։ Առանց շուտվանից Facebook-ում եմ գրել եմ 2 տարի է ես փորձում եմ գործատեղ ստեղծեմ։ Դույս ես արվեստը սովորցնեմ, ճիշտ ասած լիքը մարդ կան, որ հադրուցի շրջանից ինձ դիմել են մարդիկ, որ ուզում եք սովորեք, ուզում եք գործանեք։ Ես 2 տարի եմ միտքս դրած, որ մի 10-15 հոգու համար աշխատատեղ ստեղծեմ, սովորցնեմ, աշխատատեղ ստեղծեմ, որտեղ ես տեսնեմ, որ իմ գործերի հետաքրքրություն կամ մասերի ուրիշ ոճում եմ անում լրիվ։ Էսա, դե իմ պլանս էսա, մտքերս էսա, որ ինչքան կարամ աշխատեմ, էսա աշխատատեղ ստեղծեմ։ Նշեցիք, որ ուրիշ ոճում եք աշխատում, ի՞նչ ոճում եք աշխատում։ Ինչով է տարբերվում ձեր գործը։ Նոհատավ, որ ասենք թե Հայաստանում արտադրողները, մյուսները, շահ անում են սենց մի ոչի տակ Այսինքն հայկական թեմատիկայով այսպես մի ոչի տակ, բայց ես ոնց ասեմ, ես մի քիչ չեմ կարող այս մոմենտը պատասխանել։ Իսկ դուք ձեր գործերում հայկականը պահում եք, հայկական մոտիվը կա ձեր գործերում։ Անպայման, անպայման։ Ես օրինակ նայում եմ, դենում եմ հայկական խաչքարի վրա մեր արևախաչը, եթե նկարում եմ, վերում եմ արդեն սկսում սարքել այդ գործը։ Նոր խաղողը սա իմս հիմնականը սա հայկական ոճում է։ Արցախյան ավանդույթները եւս պահպանում եք փաստորեն։ Անպայման, սա գործերից վրա, տատիկ պատիկնա դրած, դանդասարնա դրած, շշվաժամնա դրած, գազանչեցոցը հիմնականը ամեր վաղի բաներն էլի։ Նորալ իսկ Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցուց ինչ որ մի բան ուզում եք պատրաստեք այդ տեսապատկերով։ Ունեն պատրաստած, շատ ունեն պատրաստած։ Նարդիվորեն դե օրինակ գազաչեցուցը խփում եմ ժամացույցների վրա, գազաչեցուցը դնում եմ։ Ունեն, շատ ունեմ արած այս գործերը։ Նորեր ջան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ցավոք մեր զրույցը ստացվեց հեռախոսով, հուսով եմ մոտ ապագայում մենք կհանդիպենք։ Շատ իշել եմ հույսով, հա, այս ճանապարհը բացվի, Գալուեմ Ղարաբաղի հա, համանուն քաղաքացին հա, հանդիպեք համանամատը պատմեմ օրը։ Եվ միասին մի գործ միասին կպատրաստենք։ Չգիտեմ, ես կկարողանամ ձեզ օգնել, ամեն դեպքում կփորձենք։ Հա, խնդիր չկա, խնդիր չկա։ Ես միշտ ուրախ եմ։ Բարի։ Ուրախ եմ հանդիպողներին, նոր մարդկանց միշտ ուրախ եմ։ Շնորհակալ եմ, միջնոր հանդիպում։ Ես էլ շնորհակալ, հաջողություն։ Հաջողություն։ Փայտագործությունը երկար ու անխոջ աշխատանք է պահանջում։ Այս կարծիքին է Նորայր Զաքարյանը, սակայն այն մի ուրիշ աշխարհ է, լեցուն բազում հետաքրքրություններով։ Հենց այդ հետաքրքրությունների արդյունքում էլ ծնվում են նոր գաղափարներ, որոնք անմիջապես իրագործում են Նորայրը։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։